Pars tricesima secunda Vulgate Clementine. Haec transcriptio a Societate Libri Voce facta bono publico usui est. Liber secundus regum. Caput primum. Factum est autem postquam mortuus est Saul, ut David reverteretur a cede Amalek et maneret in sigelog duos dies. In die autem tertia apparuit homo venius de castris Saul veste concissa et pulvere conspersus caput. Et ut venit ad David cecidit super faciem suam et adoravit. Dixitque ad eum David, unde venis? Qui ait ad eum, de castris Israel fugi. Et dixit ad eum David, quod est verbum quod factum est, indica amici qui ait fugit populus ex prelio et multi corruentes et populo mortui sunt sed et Saul et Jonatas filius eius interierunt dixitque David ad adolescentem qui nunciabat ei unde scis quia mortus est Saul et Jonatas filius eius et ait adolescens qui nunciabat ei casu veni in montem gelboe et Saul incumbebat super hastam suam porro currus et equites apropinquabant ei et conversus post tergum sum vidensque me vocavit cui cum respondissem ad sum dixit mihi quis nam est tu et aio ad eum amalecites ego sum et locutus est mihi sta super me et interfice me quoniam tenent me angustiae et aduc tota anima mea in me est stansque supereum occidi illum sciebam enim quod vivere non poterat post ruinam et tuli diadema quod erat in capite eius et armillam de brachio illius et attuli ad te dominum meum huc aprendes autem david vestimenta sua scidit omnesque viri qui erant cum eo et planxerunt et fleverunt et iuna verunt usque ad vesperam super Saul et super Jonathan filium eius et super populum Domini et super domum Israel et oquad corruisset gladio dixit quod David ad iuvenem qui nuntia ei unde est tu qui respondit filius hominis advene amalecite ego sum, et aeta Deum David, quare non timuisti mittere manum tuam ut occideres Christum Domini. Vocansque David unum de pueri suis ait, accedens irruineum in eum, qui percussit illum et mortus est. Et ait adeum David, sanguis tuus super caput tuum, Hos enim tuum locutum est adversum te, dicens, ego interfeci Christum Domini. sit altem David planctum huiusce modi super Saul et super Jonathan filium eius, et precepit ut docerent filios Iuda arcum, sicut scriptum est in libro Justorum, et ait, Considera Israel, prohisqui mortui sunt, super excelsa tua vulnerati incliti israel super montes tuos interfecti sunt quomodo ceciderunt fortes nolite annunciare in jet neque annuncietis in compitis ascalonis ne forte le tentur filiae filistim ne exultent filiae in circumcisorum montes gelboe nec ros nec pluvia venient super vos neque sint agri primitiarum quia ibi abiectus est clipeos fortium clipeus saul quasi non esset unctus oleo a sanguine interfectorum abadipe fortium sagitta jonate nunquam redit retrorsum et gladius saul non est reversus in anis saul et Ionatas amabiles et decori in vita sua in morte quoque non sunt divisi aquilis veloci ores leonibus forti ores ilie israel super saul flete qui vestiebat vos cocino in delicis qui prebebat ornamenta aurea cultui vestro quomodo ceciderunt fortes in prelio Ionatas in excelsis tuis occisus est doleo super te frater mi Ionata, de core nimis et amabilis super amorem mulierum, sicut mater unicum amat filium suum, ita ego te diligebam, quomodo ceciderunt robusti, et perierunt arma bellica. Caput secundum. Igitur post haec consuluit David Dominum dicens, num ascendam in unam de civitatibus iuda, et ait dominus ad eum ascende dixit quae david quo ascendam et respondit ei in hebron ascendit ergo david et due uxores eius achinoam israelites et abigail uxor nabal carmeli sed et viros qui erant cum eo duxit david singulos cum domo sua et manserunt in oppidis hebron venerunque viri Iuda et unxerum tibi David ut regnaret super domum Iuda et nunciatum est David quod viri Iabes Galaad sepelissent Saul misit ergo David nuncios ad viros Iabes Galaad dixitque ad eos benedicti vos ad domino, qui fecistis misericordiam hanc cum domino vestro Saul et sepelistis eum et nunc retribuet vobis quidem dominus misericordiam et veritatem, sed et ego reddam gratiam, e o quod fecistis verbum istud. Confortentur manus vestre, et estote filii fortitudinis, licet enim mortus sit dominus vester Saul, tamen me unxit domus Iuda in regem Sibi. Abner autem filius ner princeps exercitus Saul tulit isboset filium Saul et circumduxit eum per castra regenque constituit super Galad et super Gesuri et super Israel et super Ephraim et super Benjamin et super Israel universum quadraginta annorum erat isboset filius Saul cum regnare cepisset super Israel et duobus annis regnavit sola autem domus iuda seque batur david et fuit numerus dierum quos commoratus est david imperans in hebron super domum iuda septem amnorum et sex mensium Egressusque est Abner filius Ner et pueri poset filii Saul de castris in Gabaon. Porro Joab filius Sarvie, et pueri David egressi sunt et occurrerunt eis iusta piscinam Gabaon et cum in unum convenissent e regione sederunt hi ex una parte piscine et illi ex altera dixitque Abner ad Joab surgant pueri et ludant coram nobis et respondit Joab surgant surrexerunt ergo et et transierunt numero duodecim de Benjamin ex parte Isboset, fili Saul, et duodecim de Pueris David. Apre en unus quisque capite comparis sui, defixit fixit gladium in latus contrarii et ceciderunt simul. Vocatunque est nomen loci illius ager robustorum in Gabaon et ortum est bellum durum satis in die illa fugatusque est abner et viri israel a pueris david erant autem ibi tres filii sarvie joab et abisai et asael porro asael cursor velocissimus fuit quasi unus de capreis quae morantur in silvis persequebatur autem asael abner et non declinavit ad destram neque ad sinistram omittens perse qui Abner. Respexit itaque Abner post tergum sum et ait, tu ne es Asael, qui respondit ego sum. Dixitque ei Abner, vade ad destram, sive ad sinistram, et apprende unum de adolescentibus et tolle tibis polia eius noluit autem Asael omittere quin urgere teum. Rursunque locutus est abner ad Asael, recede, noli me sequi, ne compellar confodere te in terram, et levare non potero faciem meam ad Joab fratren tu, qui audire contempsit, et noluit declinare. Percussit ergo eum abner, aversa hasta in inguine, et transfodit et mortus est in eodem loco. Omnesque qui transibant per locum illum, in quo ceciderat asael et mortus erat, subsistebant. Per sequentibus autem joab et abisai fugientem abner sol occubuit. Et venerunt usque ad collem aquae ductus, qui est ex adverso vallis itineris deserti in gabaon, congregatique sunt filii Benjamin ad Abner, et conglobati in unum cuneum, steterunt in summitate tumuli unius, et exclamavit Abner ad Joab et ait, num usque ad internecionem tuus mucro de saviet. An ignoras quod periculosa sit desperatio, Usque quo non dicis populo ut omittat persequi fratres suos et aedioab vivit dominus si locutus fuisses mane recessisset populus persequens fratrem suum in sonuit ergo Joab buccina et stetit omnis exercitus nec persecuti sunt ultra Israel neque iniere certamen Abner autem et viri eius abierunt per campestria tota nocte illa, et transierunt Jordanem, et lustrata omni betoron, venerunt ad castra. Porro Joab reversus, omisso Abner, congregavit omnem populum, et defuerunt de pueris David decem et novem viri, excepto Asaele servi autem David percusserunt de Benjamin et de viris qui erant cum Abner trecentos sexaginta qui et mortui sunt tulerunque Asael et sepelierunt eum in sepulcro patris sui in Bethlehem et ambulaverunt tota nocte Joab et viri qui erant cum eo et in ipso crepusculo pervenerunt in Hebron Caput tertium facta est ergo longa concertatio inter domum Saul et inter domum David David proficiens et semper se ipso robustior domus autem Saul decrescens quotidie natique sunt filii David in Hebron fuitque primogenitus eius Amnon de Achinoam Israelitide et post eon Celeab de Abigail uxore Nabal Carmeli. Porro Tertius Absalom, filius Maca, filie Tolmai, regis Gessur. Quartus autem Adonias, filius Agit. Et quintus Safatia, filius Abital. Sextus quoque Ietram de Egla uxore David. Hi nati sunt David in Hebron. Cum ergo esset parellium inter Domum Saul et Domum David Abner filius Ner regebat Domum Saul Fuerat autem Sauli concubina nomine Respha filia Aia dixitque Isboseth ad Abner quare ingressus est ad concubinam patris mei qui iratus nimis propter verba Isboseth ait Non quid caput canis ego sum adversum Iudam hodie, qui fecerim misericordiam super domum Saul patris tui, et super fratres et proximos eius, et non tradidi te in manus David, et tu requisisti in me quod argueres pro mulire hodie? Hec faciat Deus Abner, et hec adatei, ei, nisi comodo iuravit dominus David, sic faciam cum eo, ut transferatur regnum de domo Saul, et elevetur tronus David super Israel et super Iudam, ad an usque bersabee. Et non potuit respondere ei quidquam, quia me e batillum. Misit ergo Abner nuncios ad David pro se dicentes, cuius est terra, et ut loquerentur fac mecum amicitias et erit manus mea tecum et reducam ad te universum Israel qui ait optime ego faciem tecum amicitias sed unam rem peto a te dicens Non videbis faciem meam antequam adduxeris Michol filiam Saul et sic venies et videbis me misit autem David nuncios ad Isboset filium Saul dicens Redde uxore mea Michal quam despondi mihi centum praeputis Philistim misit ergo Isboset et tulit eam a viro suo faltiel filio Lais seque baturque eam virus suus plorans usque baurim et dixit ad eum Abner vade et revertere qui reversus est sermonem quoque intulit abner ad seniores israel dicens tam heri quam nudius tertius quo rebatis david ut regnaret super vos nunc ergo facite quoniam dominus locutus est ad david dicens in manu servi mei david salvabo populum meum israel de manu philistim et omnium inimi corum eius locutus est autem abner etiam ad benjamin et habit ut loque retur ad david in hebron omnia quae placuerant israeli et universo benjamin Venitque ad david in hebron cum viginti viris et fecit david abner et viri seius qui venerant cum eo convivium et dixit abner ad david surgam ut congregem ad te dominum meum regem omnem Israel et iniam te cum fedus et imperes omnibus sic ut desiderat anima tua cum ergo deduxisset David Abner et ille isset in pace statim puri David et Joab venerunt cesis latronibus cum preda magna animis Abner autem non erat cum David in Hebron quia iam dimisera teum et profectus furat in pace et Ioab et omnis exercitus qui erat cum eo postea venerunt nunciatum est itaque Ioab a narrantibus venit Abner filius Ner ad regem et dimisit eum et abit in pace et ingressus est Ioab ad regem et ait quid fecisti ecce venit Abner ad te quare dimisisti eum et habit et recessit ignora sabner filium ner quoniam ad hoc venit a te ut de cipere te et hiret exitum tuum et introitum tuum et nos et omnia quae agis egressus itaque joab a david misit nuntios post abner et reduxit eum a cisterna sira ignorante david cunque rediisset abner in Hebron, seorsum adduxit eum Joab ad medium porte, ut loque retur ei in dolo, et percussit illum ibi in inguine, et mortus est in ulcionem sanguinis asael fratris eius. Quod cum audisset David rem iam gestam ait, mundus ego sum, et regnum meum apud dominum usque in sempiternum, a sanguine Abner filii Ner, et veniat super caput Joab, et super omnem domum patris eius, nec deficiat de domo Joab fluxum seminis sustinens, et leprosus, et tenens fusum, et cadens gladio, et indigens pane. Egitur Joab et Abisai frater eius interfecerunt Abner, eo quod ocidis et Asael, fratrem eorum in Gabaon in prelio. Dixit autem David ad Joab, et ad omnem populum qui erat cum eo, scindite vestimenta vestra, et accingimini sacis, et plangite ante exequia sabner. Porro rex David seque batur feretrum, cumque sepelissent abner in Hebron, levavit rex David vocem suam, et flevit super tumulum abner flevit autem et omnis populus plangensque rex et lugens abner ait neque aquam ut mori solent ignavi mortus est abner manus tuae ligate non sunt et pedes tui non sunt cum pedibus aggravati sed sicus solent cadere coram filiis iniquitatis sic corruisti congeminansque omnis populus flevit super eum cumque venissent universa multitudo cibum capere cum david clara ad hoc die iuravit david dicens haec faciat mihi deus et haec addat si ante occasum solis gustavero panem vel aliud quidquam omnisque populus audivit et placuerunt eis cunctaque fecit rex in conspectu totius populi et cognovit omne vulgus et universus Israel in die illa quoniam non actum fuisset a rege ut occideretur Abner filius Ner dixit quoque rex ad servos suos num ignoratis quoniam princeps et maximus cecidit hodie in Israel ego autem aduc delicatus et unctus rex porro viri isti fili sarvie duri sunt mihi retribuat dominus facienti malum iusta malitiam suam caput quartum audivit autem isboseth filius saul quod cecidisset abner in hebron et dissolute sunt manus eius omnisque israel perturbatus est Duo autem viri principes latronum erant a filio Saul, nomen uni Bana, et nomen alteri Rechab, filii Remon Berotite, de filiis Benjamin. Siquidem et Beroth reputata est in Benjamin. Et fugerunt Berotite in Getaim, fuerunque ibi advene usque a tempus illud. Erat autem Ionate filio Saul filius debilis pedibus, quinquennis enim fuit quando venit Nuntius de Saul et Ionata ex Iesrael. Tollens itaque eum nutrix sua fugit, cumque festinaret ut fugeret cecidit et claudus effectus est. Habuitque vocabulum mifi boset. Venientes igitur fili remon berotite, recab et bana, ingressi sunt fervente die domum isboset, qui dormiebat super stratum su meridie, et ostiaria domus purgans triticum obdormivit. Ingressi sunt autem domum latenter assumentes spica stritici, et percusserunt eum in inguine recab, et bana frater eius, et fugerunt. Cum autem ingressi fuissent domum, ille dormiebat super lectum suum in conclavi, et percutientes inter fecerunt eum sub latoque capite eius abierunt per viam deserti tota nocte et attulerunt caput isboset ad david in hebron dixeruntque ad regem ecet caput isboset filii saul inimici tui qui quaerebat animam tuam et dedit dominus domino meo regi ulcionem hodie de Saul et de semine eius. Responde sautem David recab et vana fratri eius, filis remon barotite, dixit ad eos, vivit dominus qui eruit animam meam de omni angustia, quoniam eum qui annunciaverat mici, et dixerat mortus est Saul, qui putabat se prospera nunciare tenui et occidi eum in Siceled, cui oportebat mercedem dare pro nuncio. Quanto magis nunc cum homines impii interfecerunt virum in noxium in domo sua, super lectum sum, non queram sanguinem eius de manu vestra, et auferam vos de terra. Precepit itaque David pueris suis, et interfecerunt eos precedentesque manus et pedes eorum suspenderunt eos super piscinam in Hebron caput autem Isboset tulerunt et sepelierunt in sepulcro Abner in Hebron caput quintum et venerunt universae tribus Israel ad David in Hebron dicentes ecce nos ostum et caro tua sumus Sed et heri et nudius tertius cum esset Saul rex super nos tu eras educens et reducens Israel dixit autem Dominus a te tu pasces populum meum Israel et tu eris dux super Israel venerunt quoque et seniores Israel ad regem in Hebron et percussit cum eis rex David fedus in Hebron coram Domino ungserunque David in regem super Israel. Filius triginta annorum erat David, cum regnare cepisset, et quadraginta annis regnavit. In Hebron regnavit super Iudam septem annis et sex mensibus, in Jerusalem autem regnavit triginta tribus annis super omnem Israel et Iudam. Et abit rex et omnes viri qui erant cum eo in Jerusalem, ad Jebuseum habitatorem terre, dictumque est David ab eis, non ingredieri suc, nisi abstuleris cecos et claudos dicentes, non ingredietur David huc. Cepit autem David arcem sion, hec est civitas David, proposuerat enim David in die illa premium, qui percussisset Jebuseum, et tetigisset domatum fistulas et abstulisset cecos et claudos odientes animam david et circo dicitur in proverbio cecus et claudus non intrabunt in templum habitavit autem david in arce et vocabit eam civitatem david et edificavit per gerum amello et intrinsecus et ingrediebatur proficiens atque succrescens et dominus deus exercitum erat cum eo misit quoque hiram rex thyri nuntios ad david et linea cedrina et artifices lignorum artificesque lapidum ad aparietes et edificaverunt domum david et coniovit david quoniam et eum dominus regem super israel et coniam exaltasset regnum eius super populum suum Israel. Acepit ergo David aduc concubines et uxores de Jerusalem, posquam venerat de Ebron, natique sunt David et alii filii et filie, et hec nomina eorum qui nati sunt ei in Jerusalem, Samoa et Sobab, et Natan et Salomon, et Jebahar, et et Elisua et Nefeg et Japhia, et Elisama et Elioda et Elifalet Audierunt ergo Philistim quod ungisset David in regem super Israel et ascenderunt universi ut quaerent David quod cum audisset David descendit in praesidium Philistim autem venientes diffusi sunt in valle Raphaim et consuluit David dominum dicens si ascendam ad Philistim, et si dabis eos in manu mea, et dixit Dominus ad David, ascende, quia tradens dabo Philistim in manu tua. Venit ergo David in Baal, farasim, et percussit eos ibi et dixit, divisit Dominus inimicos meos coram me, sicut dividuntur aquae. Propterea vocatum est nomen loci Elius Baal Farasim, et reliquerunt ibi sculptilia sua, quae tulit David et viri eius, et addiderunt aduc Filistim ut ascenderent, et diffusi sunt in valle Raphaim. Consuluit autem David Dominum, si ascendam contra Filisteos, et tradas eos in manus meas, qui respondit, non ascendas contra eos sed gira post eorum et venies ad eos ex adverso pyrorum, et cum audieris sonitum gradientis in cacumine pyrorum, tunc inibis praelium quia tunc egredietur dominus ante faciem tuam ut percutiat castra filistim fecitque itaque david sicut prece per dominus et percussit Philistim de Gaba usque dum venias Jezer. Caput sextum. Congregavit autem rursum David omnes electos ex Israel triginta milia. Surexitque David et abit et universus populus qui erat cum eo de viris Iuda ut aducerent arcam Dei superquam invocatum est nomen Domini exercitum sedentis in cherubim super eam et in posuerunt arcam dei super plaustrum novum tulerunque eam de domo abinadab qui erat in gaba os da autem et aio filia abinadab minabant plaustrum novum cumque tulissent eam de domo abinadab qui erat in gaba custodiens arcam dei aio precedebat arcam David autem et omnis Israel ludebant coram Domino in omnibus lignis fabre factis et citharis et lyris et impanis, et sistris et cimbalis. Postquam autem venerunt ad aream Nahon extendit osa manum ad arcam Dei et tenuit eam quoniam calcitrabant boves et declinaverunt eam iratusque est indignatione dominus contra osam et percussit eum super temeritate qui mortus est ibi iusta arcam dei contristatus est autem david eo quod percussisset dominus osam et vocatum est nomen loci illius percussio osde usque in diem hanc et extimuit david dominum in die illa dicens quomodo ingredietur ad me arca domini et noluit divertere ad se arcam domini in civitatem david sed divertiteam in domum obededom getei et habitavit arca domini in domo obededom getei tribus mensibus et benedixit dominus obededom et omnem domum eius nunciatunque est regi David quod benedixis et dominus obededom et omnia eius propter arcam Dei. Abit ergo David et aduxit arcam Dei doe domo obededom in civitatem David cum gaudio, et erant cum David septem cori et victima vituli. Cunque transe dissent qui portabant arcam domini sex passus, immolabat bovem et arietem et david saltabat totis viribus ante dominum porro david erat acintus ephod lineo et david et omnis domus israel ducebant arcam testamenti domini in jubilo et in clangore bucine Cunque intrasse Tarca Domini in civitatem David, Michol filia Saul prospiciens per fenestram Vidit regem David subsilientem atque saltantem coram domino, et des pexit eum in corde suo, et introduxerunt arcam domini, et imposuerunt eam in loco suo in medio tabernaculi, quod tetenderat ei David, ed optulit David holocausta et pacifica coram domino cunque complesset offerens holocausta et pacifica, benedixit populo in nomine Domini exercitum, et partitus est universe multitudini Israel tam viro quam mulieri singulis colliridam panis unam, et assaturam bubulae carnis unam, et similam frixam oleo, et abit omnis populus unus quisque in domum suam. Reversusque est David ut benediceret domui sue, et egressa Michol filia Saul in occursum David ait, quam gloriosus fuit hodie rex Israel disco periens se ante ancillas servorum suorum, et nudatus est, quasi si nudetur unus de scurris. Dixique David ad Michol, ante dominum qui eh, legit me potius quam patrem tuum et quam omnem domum eius et praecepit mihi ut essem dux super populum domini in Israel et ludam et vilior fiam plus quam factus sum et ero humilis in oculis meis et cum ancillis de quibus locutas es gloriosior apparebo igitur Michael filii Saul non est natus filius usque in diem morti suae caput septimum factum est autem cum sedisset rex in domo sua et dominus dedisset ei requiem undique ab universis inimicis suis dixit ad Nathan profetam, videsne quod ego habitem in domo cedrina et arcadei posita sit in medio pellium dixitque nathan ad regem omne quod est in corde tuo vade fac quia dominus tecum est factum est autem in illa nocte et ecce sermo domini ad nathan dicens vade et loquere ad servum meum david hec dicit dominus nunc tu edificabis mihi domum ad habitandum neque enim habitavi in domo ex die illa qua eduxi filios Israel de terra Egypti usque in diem hanc sed ambulabam in tabernaculo et in tentorio per cuncta loca quae transivi cum omnibus filiis Israel nunquid loquens locutus sum ad unam de tribubus Israel cui precepi ut pasceret populum meum Israel dicens quare non edificastis mihi domum cedrinam et nunc haec dices servo meo david haec dicit dominus exercitum ego tuli te de pasquis sequentem greges ut esses dux super populum meum israel et fuit ecum in omnibus ubicunque ambulasti et interfeci universos inimicos tuos a facie tua fecique tibi nomen grande iusta nomen magnorum qui sunt in terra et ponam locum populo meo israel et plantabo eum et habitabit sub eo et non turbabitur amplius nec ardent filii iniquitatis ut affligant eum sicut prius ex die qua constitui iudices super populum meum Israel, et requiem dabo tibi ab omnibus inimicis tuis, predicitque tibi dominus quod domum faciat tibi dominus. Cumque completi fuerint dies tui, et dormieris cum patribus tuis, suscitabo sementum poste, quod egredietur de utero tuo, et firmabo regnum eius ipse edificabit domum nomini meo et stabiliam tronum regni eius usque in sempiternum ego ero ei in patrem et ipse erit mihi in filium qui si inique aliquid gesserit arguam eum in virga virorum et in plagis filiorum hominum misericordiam autem meam non auferam abeo sicut absturi a Saul, quem a movi a facie mea, et fidelis erit domus tua, et regnum tuum usque in aeternum ante faciem tuam, et tronus tuus erit firmus iugiter. Secundum omnia verba hec, et justa universam visionem istam, sic locutus est Nathan ad David. Ingressus est autem rex David, et sedit coram domino et dixit qui sego sum domine deus ut quo domus mea quia adduxisti me hucusque sed et hoc parum visum est in conspectu tuo domine deus nisi loquereris etiam de domo servi tui in longincum ista est enim lex adam domine deus quid ergo adere poteri aduc david ut loquatur a te tu enim sis servum tuum domine deus propter verbum tuum et secundum cor tuum fecisti omnia magnalia hac et aut notum facere servo tuo id circo magnificatus es domine deus quia non est siminis tui neque est deus extra te in omnibus quae audivimus auribus nostris quae est autem ut populus tuus israel gens in terra propter quam ivit deus ut redimeret eam sibi in populum et poneret sibi nomen faceretque eis magnalia et horribilia super terram a facie populi tui quem redemisti tibi ex Egipto gentem et deum eius firmasti enim tibi populum tuum Israel in populum sempiternum et tu domine Deus factus es eis in Deum, nunc ergo Domine Deus, verbum quod locutus es super servum tuum, et super domum eius, suscita in sempiternum, et fac sicut locutus es, ut magnificetur nomen tuum usque in sempiternum, atque dicatur, Dominus exercitum, Deus super Israel et domus servi tui David erit stabilita coram Domino, quia tu, Domine exercitum Deus Israel, revelasti aurem servi tui dicens, domu edificabo tibi, propteria invenit servus tuus corsum ut oraret te oratione hac. Nunc ergo, Domine Deus, tu es Deus, et verba tua erunt vera locutus es enim ad servum tuum bona hec incipe ergo et benedic domui servi tui ut sit in sempiternum coram te quia tu domine deus locutus es et benedictione tua benedicetur domus servi tui in sempiternum caput octavum Factum est autem post hec, percussit David Filistim, et humiliavit eos et tulit David frenum tributi de manu Philistim et percussit Moab et mensus est eos funiculo coequans terre mensus est autem duos funiculos unum ad occidentum et unum ad vivificandum factusque est Moab David serviens sub tributo et percussit David ad Areser filium Rob regem Soba quando profectus est ut domina retur super flumen eufraten, et captis David ex parte eius mille septingentis equitibus et viginti millibus peditum subnervavit omnes iugales currum de reliquit autem ex eis centum currus venit quoque Siria Damasci et praesidium ferret ad Areser regi Soba et percussit David de Siria viginti duo milia virorum et posuit David praesidium in Siria Damasci factaque est Siria David serviens sub tributo servavitque Dominus David in omnibus ad quaecunque profectus est et tulit David arma aurea quae habebant servi ad Areser et detulit ea in Hierusalem et de Bete et de Berot civitatibus ad Areser tulit rex David es multum nimis audivit autem tou rex emat quod percussisset David omne robur ad Areser et misit tou Joram filium sum ad regem David ut salutaret eum congratulans et gratias ageret eo quod expugnasset ad areser et percussisset eum hostis quippe erat tou ad areser et in manu eius erant vasa aurea et vasa argentea et vasa aerea quae et ipsa sanctificavit rex david domino cum argento et auro quae sanctificaverat de universis gentibus quas subegerat de Syria et Moab et filiis Ammon et Philistim et Amalek et de Manubiis ad Areser filii Rob regis Soba fecit quoque sibi David nomen cum reverteretur, capta Syria in valle Salinarum cesis decem et octo millibus et posuit in idu mea custodes statuique presidium, et facta est universa idu mea serviens David, et servavit Dominus David in omnibus ad que cunque profectus est. Et regnavit David super omnem Israel, faciebat quoque David judicium et justitiam omni populo suo io autem filius Sarvie erat super exercitum porro Iosafat filius Ailud erat a commentaris et Sadoc filius Achitob et Achimelec filius Abiatar erant sacerdotes et Saraias scriba Banaias autem filius Joiade super Cereti et Feleti filii autem David sacerdotes erant Finis partis tricesime secunda